We spit. What up, psycho? Oh, we come to give you that. Ow. Operating like we be official. It's the voice of Cologne. Yeah, we come to multiply. She's and here. we're planning the scheme for the long win. Optimus, yo. Yeah, I should be always right. Ha. Every move you'll see how it's related. Dale grande, baby. Genesis, Genesis, Genesis, Genesis, Genesis. That shit, Genesis, Genesis, Genesis. Genesis, Genesis, Genesis, Genesis, Genesis, Genesis, Genesis, Genesis, Genesis, Genesis, Genesis, Genesis, cannot spit. Fuck that. Come on. Verdammt, ich muss scheinen, now Stell dir vor, wir chillen wie im Rockboys Video, alle tragen einen Anzug. Das Lab macht Kohle wie Crack Dealer in Frankfurt. Fab wie Meatloaf, ich wow wie ein Bad oder Fell. Die verkaufen ihr Herz an den Junkman wie Paddy LeBel. Es geht relativ schnell wie SMS und E-Mail. Ich will nicht down damit, bleib fokussiert und werd besser. Peace, ey. Ich mach Power Moves am Mic und flexe wie Muskeln. Step ins Vocal Booth und bet meine Verse wie Moslems. Ich respektiere jede Religion. Religion, niemand soll's in den falschen Hals kriegen. Aber wenn Hits machen richtig ist, dann will ich nicht falsch liegen. Ich halt diesen ganzen gleichgeschalteten Mist nicht aus. Muss mich ganz schnell betäuben, wer gibt mir einen Whisky aus? Kein Respekt für niemanden, nimm jeden auf die Hörner am Biss. Und zeig den Kids, dass Bushidos Klick nicht G-Unit Germany ist. Ich mörder die Snitches on a lyrical tip. Bin die Zukunft wie Obama, ihr seid auf dem Hillary Shit. Come on. Yeah, we got lots of fun. Everybody in the street, we got with. Come on. Yeah, I said you know Ihr handelt im Auftrag des Teufels, habt ein Rendezvous mit Joe Black. Ich nehm euch auf Tracks auseinander wie Papoose. Joey Crack zeigt White Cruise, no respect. Wenn ich rhyme, geht's unter die Haut wie Tattoos. Holy shit, auf Tracks cool, so wie Shaq. Premium Class, yes, this is genuine Draft. Der Junge blutet fürs Lab, ihr werdet durch Zufall entdeckt. Ich fress mich durch all den Dreck, lang nochmal zu, weil es schmeckt. Halte ein Empire unter meinem Durag versteckt. Ihr werdet zurecht gesmackt mit eurem Hooligan Crap. Ihr kommen super korrekt, ihr seid wie Hut ab Respekt. Wer als Mann Group Label Chef, dein Act, too lame für Rap, Hip-Hop, Hooray, nur die Besten kriegen Major Respect. Ich grind wie ein Fleischwolf, was machst du, Baby Dash? Zeug, du Jerry Maguire, why don't you make me rich? Bau dir einen Swimming Pool aus meinen Fußspuren, ey du Depp. Optimus is always too cool to make it whack. Steck jedes Street Tape in die Tasche, who the remake Maniac, Fatality Mode, OG, they know we make it fat. All deren Platten werden überflüssig wie Pucci, ey, wie recht ich doch ab. Wer das ein Comedy Club, ich der Paul Mooney, das Rap. Check mich ab und du hast einen Schatz wie die Goonies entdeckt. Straight wie Bruce Lee in einem Kung Fu Movie, ich steck so viel fucking Fleiß rein. Jeder weiß, der Junge float sich seinen Weg schon nach oben, so wie der Scheiß rein. Hype. Die Leute wollen Props von mir, ich sage seid froh über mein Beileid. Das ist die New Lab Era, das Ende eurer komischen Steinzeit. Ich zeig euch, wie der Scheiß läuft, wie die Macher von Zeitgeist. Oh, we come to give you that. Operating like we be official. Yeah, we come to multiply. And we're planning the scheme for the long win. Yeah, I should be always right. Every move you'll see how it's related. Genesis, Genesis. As we're rocking the lost in future. Where you going? Oh, we come together, give you that. Operating like the station. Come on. Yeah, we come to multiply. And we're planning this game for the long win. Come on. Yeah. als Kind hab ich's nicht gepeilt, wenn einer sagte, achte auf die Schlangen, mein Junge. Die einzigen Schlangen, die ich kannte, waren die Schlangen im Dschungel. Hab's nicht gepeilt, wenn einer sagte, er sprach mit gespaltener Zunge. Jetzt bin ich groß und lausche gespaltenen Zungen. Steh im Sturm wie eine Eiche, Alter, falle nicht um. Gebt mir die Kohle, ich mach ne Chartplatte in anderthalb Stunden. Ihr findet keinen anderen Jungen, die Zeit für euer Geschwall ist so. Nehmt mir das alles nicht krumm, ich kann nur sagen, wrong way. Ihr lauft in die falsche Richtung, komm ey. Das hier ist Hip-Hop und kein behindertes Playstation-Game. Keep's doch zu, all eure Art ist lame. Game. Hey Mister, ich wette, du weißt bereits, wer ich bin. Wrong way, ihr lauft in die falsche Richtung, komm ey. Das hier ist Hip-Hop und kein behindertes Playstation-Game. Gib's doch zu, all eure Artes sind lame. Hey Mister, ich wette, du weißt bereits, wer ich bin. King of Spit. As we're robbing we come to the official. Come we come to lost Conference poet, king of spirit. Know yourself, man.